dag Sommarens tid är så sällsam och bli när solen strålar Vänd ut i dal och lid bland björkar och tall hör mångmultrande trall Sommaren är bäst i alla fall, fall, fall, se sipporna små filiora, nigande så filiora. Niga för dig filiora, För dig och mig tjofaddrej Flickorna med filiora, Göra sig till filiora, För pojkarna filiora. Hej och faddrej För sen nu så är det sommar I alla fulla falla fulla fall och sola Och skiner på jord människan liknas Det alla fulla falla, fulla falla Liknas vid sommarens dörr Och sorna Per han blev Maja så kär Kärlekens låga gruvligt hans hjärta tär Och Maja en dag och stackars Pelle sitt ja Då kan ni tro att Pelle blev glad Fallra, fallra när blommorna står som ett juni gifter de sig ut i juni utan att ha något till kuni. Hej badrej, tjo badrej, men sinne så glatt monitroni fatta beslut med resoni när som att de satte boni. Hej badrej! Och se, då så var det sommar i alla fulla falla, fulla fall och sola och sken upp på jord oss ingenting kan liknas Det är alla fulla falla, fulla falla liknas i sommarens dörr I vers nummer tre redan det vinter nu är Och nära våren som smälter snö från trä I Pelles familj finns det en hel kort del Som i kring Pelle dansar kadrill Faller andra och Maja hon går där i stöket och har fullt upp med allt spöket med mat och dryck ut i köket. Ej fadrejs, Tjo fadrejs, så runda per filiora, lullar och bär filiora, fötter och svär filiora, hej och fadrejs. Och så väntar de på sommaren i alla fulla, falla, fulla, faller sola och skiner på jord. För ingenting kan liknas I alla fulla falla, fulla falla liknas Vid sommarens start